Här glömde spela in. Haha. De har lagt till mig där. Han har lagt till mig på Skype. This is the last song 06.12 i Stockholm. Kulturföreningen Jallarkornet. Box 42 021. Postnummer 06 12 i Stockholm. 26 12 i Stockholm. Kulturföreningen Jallarhornet. Box 42 021. Postnummer 100 06 och sms 0761 37 Om ni vill stödja oss ekonomiskt Ja du, han har lagt till mig Men han är offline om ni vill stödja oss ekonomiskt så har vi ett... Eh, flera adresser. Vi finns på Youtube. Flera adresser. Vi finns också på Facebook. Där kan ni söka på Gärdarhotor. Natsol.tk finns olika länkar som man kan gå vidare på men det uppdateras inte. Natsol.tk kan ni besöka i alla fall och gå vidare olika länkar men det kan Eh, ja. Tidigare så var vi sen februari. Nära. Ja, vi är alltså ute live här från Dalarna den 15 eh, februari 2014. Gunnar på 60 minuter mellan 17 till 18. Klockan 18 till 18.30 kommer Geo Lindberg från Studio Frekventa. Och eh, <clears throat> jag är ganska så förkyld och vi har ett snöoväder också eh, eh över Sverige och Dalarna här. 15 februari. Och i tisdags så var stadsnätet i Hedemora trasigt här, internetuppkopplingen. Och den trettonde så meddelar Autocompo att de planerar att lägga ner stålverket i Långshyttan med 177 stycken arbetstillfällen ska, kommer försvinna då. Ja, vi är alltså ute live här från dag. Om de inte hittar en lösning så blir det en nedläggning av stålverket som Autocompo äger. Och det finns ett stålverk med, med era stil som har cirka 145 arbetare. Men det har minskat betydligt här. Uh, vi, har, uh, vi finns på tunein.com tillsammans med tusentals andra stationer. Ni kan gå in på kanalen 1.tk. Det gäller den första kanalen. Och... Uh, Nu ska vi se här. Vi finns ju också på eh, Youtube. Tuben1.tk, Tuben2.tk och Tuben3.tk. Facebook är det fbgh.tk, postorder.tk. Ja, det är många adresser. Fyra kanaler.tk med siffran 4. Uh, eh, vi har ju också nu livechatt.tk så ni kan chatta live. Nu har jag inte dragit igång den sidan här. Jag somnade in ett tag faktiskt måste jag säga här. Jag är ganska förkyld här. Mm, vi skulle egentligen nu ha med oss strax eh, Karpstrypan och Jimmy är inte med. Det är inställt. Och vi har också en kommunalpolitiker från eh, Jönköping faktiskt, Micke. Som vill medverka via ett vanligt telefon eller IP-telefon här. Men han är också tillsammans med Karpstryparna och Jimmy eh, och kolla på en spelning i Småland. Men han kommer medverka senare på telefon, Micke från Jönköping. Idag hade vi bjudit in en mycket ung ledare för Danskarnas parti, Daniel Karlsson. Han är dessvärre för närvarande offline. Jag är lite osäker på om han kommer medverka här. Han är inte med på Skype helt enkelt för närvarande i alla fall. Jag kan också koppla in den här telefonadaptern. Och, eh, och vi har också en kommunalpolitiker från... Jag tycker min mikrofon låter rätt så bra. Jag lyssnar på fördröjningssignalen. Vi har en chatt också. Det finns två chattar också. På gallerhornet.tk finns det en chatt. Och det finns möjlighet att starta upp en chattsida där ni kan skriva texter i realtid. Eh, live chatt med 2t.tk. Våren är inte här. Det är snöoväder och klass 1-varning men jag såg faktiskt en björktrast häromdagen. Och bara för några dagar sedan var jag ute och såg gröna gräsmattor och sånt. Och nu kommer lite snö här. Det är inga stora mängder för närvarande men det är ju mycket snöfall i alla fall och det är klass 1-varning. På TuneIn finns vi också numera tillsammans med andra stationer. Och då var det då jag kanalen 1.tk. På tunein.com kan ni gå in på kanalen 1.tk livechat.tk Det är massa olika adresser. Vi hade ju planerat här att ha med från Danmark då den unge ledaren för det unga partiet, danskarnas parti Daniel Karlsson, men han är för närvarande inte med på Skype. Jag kommer här nu att ändra i det tekniska och vi ska få en signal här. Så att det går bra att ringa in på telefon, IP-telefon, bredbandstelefon 0225 6043 alltså 0225 60 143 0225 60 143. Det är en IP-telefon via alltele.se eh, bredbandstelefon och ingen vanlig Telia-telefon. Det går också att ringa på Skype också, Dala-Gunnar. Eh, jag kan prata också. Eh, och vi skulle haft med oss då från Danmark här, Daniel Karlsson danskarnas parti. Det är väl punkt DK är det väl. Han är dessvärre inte med på Skype. Från eh, USA så har vi American Dissident Voices is back again with uh, Kevin Alfred Strom på nationalvanguard.org nationalvanguard.org eller besök kevinstrom.org National.com. Man håller på att återuppbygga organisationen på eh, National Alliance. De har sålt sina egendomar de hade förut i Hillsborough. Men nu ska man börja bygga upp det hela igen. Med nya adresser och så vidare. Och man bygger upp en radiostudio. <laughs> Varje vecka så har man ett program. Ja, du är välkommen. Nej, jag skulle vara, eh, eh, Kent. Jag skulle bara kolla att det gick att ringa på en vanlig telefon. Det gick ju. Ja, du är välkommen här. Och eh, vi skulle haft med oss en kille från Danmark faktiskt som heter Daniel Karlsson som har ett ganska litet parti som heter Danskarnas ja. parti. Men han finns inte med på Skype då. Så att då ändrar vi det hela här och kör lite telefoner. Här uppe i Dalarna nu så har vi snöfall och det är klass 1-varning. Vad har du för väder i Stockholm? Ja, här hellregnar det. Det gör det. För jag pratade nämligen med Georg Lindberg och han hade blivit genomblöt så han var ganska sjuk nu. Han har inget paraply heller. <laughs> Ja, det är ju bedrövligt. Uh, och, och all snö är borta. Det regnar. Hällregn. Ja, här är det hällregn och ett jävla väder. Det vräker ner alltså. Ja, det har, det har blåst. Det är så ovinterligt som det kan vara. Ja. Du kanske har hört talas om att uh, vi har ju två stålverk i Långshyttan som... Ja, jag, fick inte du ett mejl av mig? Jo, oh, det satt... Det är så att 1970, 1970, ja. 1970, då var det 1000 människor. Alltså 1000 människor jobbade på stålverket i Långshyttan. Och det hela började i kloster på 1800-talet med tillverkning av metall och sånt. Och sen flyttade man över hit så att det heter klosterverken. Därför att det började i kloster. Och jag har besökt kloster och det är alltså borta. Men uh, man har delat upp verksamheten på två bolag. Det är Autocompo med finska ägare och era stil. Man har bara minskat ner. 2012 så drog man ner med 100 stycken på Autocompo och man har alltså meddelat att man har gett det här eh, för, äh, klosterverken tre år på sig att förbättra sitt resultat och det går mycket bättre nu men det är fortfarande minus och hela företaget Autocompo blöder. Man gör ju storförluster och måste lägga ner stora stålverk i Tyskland. Och i, i, i Nyby utanför Eskilstuna, där, där, man ju, där, jub, där var man mycket glada att eh, Nyby blir kvar. Så de var mycket tacksamma att de fick vara kvar med sitt stålverk när man, när man lägger, lägger ner. Det pågår alltså förhandlingar eventuellt med att andra in, intressenter eh, ska eventuellt komma att ta över detta stålverk. Men det är osäker framtid i alla fall va. Och det här är mycket, det här är mycket liten ort. Om du tittar på Långsuttans eh, på hemsidorna så kan man se bilder. Alltså vi har haft polisstationer och vi har haft flera matbutiker. Och var, man har rivit alltså hundratals med, med lägenheter. Alltså så här flerfamiljshus med tre våningar. Det var inget fel på dem men de var ju tomma. Ja, jag skickade ett mejl till dig. Jag skrev att de kommer säkert få en flyktingförläggning som kompensation istället. Nej, det, är några, det är några ungdomar som inte får plats i Hedemora som ska inhysas i ett för detta ålderdomshem som ska byggas om. Eh, de ska, det är 25 stycken är det som, som ska, un, så här eh, ensamkommande väl kallas då. Ja, precis. Det jag säger. Nu kommer ni få en massa utlänningar istället. När man lägger ner företagen i Sverige och det blir arbetsbrist och liknande. Då, då, då flyttar svenskarna, eller som det är i Gävleborgs län. Där får eh, arbetsförmedlaren en arab som sitter på arbetsförmedlingen i Söderhamn. Så nu får nu tar kommunen eller landstinget och, eh, och hela veterinären eh, då eh, mm-hmm. alltså, landshövdingen i spetsen. Nu köper de upp eller hyr lägenheter i Oslo och Norge och så flyttar de de svenska ungdomarna dit och så tar man in utlänningar och flyktingar och sätter dem i Gävleborg. Mm. Visst är det vansinnigt? Bert Karlsson hade ju planer på något ställe där men det var sådana enorma protester så att eh, han, fick inte, han fick inte starta sin mot, vad säger, asylmottagning på på något ställe. Jag vet inte exakt vad det var. De, de, folk vill inte alls ha, ha dem där. Så att det blir någon annan form av verksamhet. På, på, jag såg en bild också. Det skulle bli någon slags uh, hotellverksamhet istället. Men inte... Ja. Med swimmingpool och allting. Det skulle byggas. Och det här, ja. det, de tar ju o, tjänar oerhört mycket pengar. Du vet den där socialdemokratiska. Han, har ju, han sålde ju sitt eh, flyktingbolag. Han har tjänat 200, eh, 220 <clears throat> miljoner. Mm. Har den här socialdemokratiska politikern tjänat på flyktingmottagning. Ja. Mm. dåligt. Jag har, kontakt, ja, jag har kontakter också med USA här. Ke Kevin Alfred Strom. Han har ju, hans farfar kom från Norge till USA så att han har ju norskt påbrå. Och han har ju dragit igång nu återigen ett radioprogram från USA varje vecka som heter, som heter American Dissident Voices. Och han har lagt till mig på Skype här. Och sen har jag, håller jag på att ta kontakt också med Paul From från, U från Kanada. Som redan på 90-talet startade upp ett eh, internetprogram som heter Radio Freedom. Ja. Så det vore kul att ha, med de här killarna från USA och Kanada också va? Ja, men jag tror inte att det är någon mening att lägga ut det på sändning. För de som kan engelska, de lyssnar på, på nätet. Va? Jag tror inte att de, när du sänder över närradion, de programmen, jag tror inte att det får någon större lyssning. För jag tror att det är inte så många som lyssna den vägen, de som eh, kan. Till exempel du har på TuneIn, men TuneIn är väl en suverän. Där finns det ju ja, vi, 70 eh, 000 radiostationer. Där. Ja, nu, nu, finns vi, eh, vi finns också på TuneIn på en kort, ja. men då är en, en kort adress då som är så här, kanalen 1.tk. Då spelas det upp på tunein.com alltså. Jo, men när jag, ja. jag laddade bara ner appen på min iPhone, ja. TuneIn Radio. Ja. Och då, har du, då får du in 70 000 radiostationer där. Det finns också, vi finns där också på en adress som heter kanalen1.tk. Det är på TuneIn. Men det står inte, det står inte Jallarhornet, det står kanalen 1 alltså. Ja, det är en kort adress. Men däremot om, om, man, om man går in på tunein.com och söker på Jallarhornet så kommer det inte upp någonting. Men det är, det är en lång och krånglig adress på tunein.com som är jobbig att säga i radion alltså. Den är jo, du, du, kan, du kan ju ladda ner appen. En app som ja. heter TuneIn. jag, har en, jag har en laptop med Windows 8 och där, där kan man ta, ta ner appar. Ja, och då finns det en app som jag har på min iPhone som heter TuneIn Radio. Uh -uh. Ja, den är ju oerhört enkel och där har du ju hela, hela, ja. hela världens alla radiostationer. Ja. Ja. <laughs> det gick ja. perfekt. Det spelar ingen roll om det är Mikronesien eller Japan eller vad fan det är. Det låter ju perfekt överallt. Jag har en del folkmusik faktiskt. Jag, eh, jag har ju Spotify vet du, men det är, det är gratis då så att ibland så det, de, bryter alltså med reklam va? Ja men jag, när du säger Spotify, du som är duktig på sånt här. Jag tog ett abonnemang nu på Telia. Då får man 199 kronor och ja. ringning och sånt. Och så ingår Spotify gratis i ett år. Aha. Men vad fan, jag, jag laddar ner lyssnade på ACDC. Då är det ju inte ACDC utan det är något jävla coverband som spelar istället. Alltså var det det? Jaha. Ja det är ju bara lur. Det, har du hittat folkmusik? Jag tittar till exempel, ja. jag slog in alla, jag är ju rätt intresserad av sånt. Ja. Det finns ju nästan ingenting med folkmusik. Jo, jo jag har. Ja, vet du hur, hur, jag gjorde? Jag gjorde så här, jag sökte på folkmusik på Spotify. Man, man, kan spela upp, man kan spela upp från deras hemsida. Alltså det finns en spelare som, som spelar direkt från, från deras hemsida. Man behöver inte ha programmet längre nu. Utan man kan gå in på deras hemsida. Men i alla fall jag gjorde så här. Jag sökte på folkmusik då. Och sen spelar man upp folkmusiken och sen spelar man in den. Genom att, så, man kan ju inte ladda ner musik, man kan bara lyssna. Men, bara men, ja, men man, får, man får vara beredd på en sak. Att rätt vad det är så bryter de för, det går snabbt alltså, då bryter de för reklam va. Men så fort reklamen kommer så trycker man på paus. Snabbt alltså, man måste vara snabb och trycka på pausknappen. Då kanske man får, lite, får med en liten snutt bara precis när reklamen ska börja då. Och sen precis när reklamen är borta så, så, så kör man recording. Och då får man, det fick jag med alltså över en timme med, med, med jättefin folkmusik helt enkelt. Som, som ligger i, som jag har en spellista här. Det är mer än en. Varifrån då? Från Spotify. Ja men varifrån, eh, vilka, vilka grupper är det då? Ja, jag vet inte, var, Merit Hemmingsson fanns med till exempel. Jo, fast hon är väl inte direkt... Hon är så här. Men till exempel om du skriver in, jag har ju abonnemang på Spotify nu, 99 spänn i månaden. Där är det ju ingen reklam. Va? Nej, det är reklamfritt. Så. Ja, det är reklamfritt. Men till exempel om jag skriver in, eh, ja vad ska vi ta, eh, Dalapolisens <laughs> spelmanslag. Då, kanske, du, då kanske du får 20 låtar. De har ju säkert spelat in 200 stycken. Det, och vill du lyssna på gamla 78-skivor, typ Hilmer Borgling, det finns inte ens med. Va? Det är ju en stor skandal. Det är ju, det är ju popmusik Whitney Houston och sånt, det finns det ju miljoner eh, sorter av. Men vill du lyssna på äldre svensk musik och sånt? Ingenting. Så jag tycker att det där är klart överreklamerat. Alltså så vänta en kul grej. Jag fick kontakt med en kille. Jag kan få hans serie. Han heter Fredrik Svan och han har bosatt sig ungefär en mil härifrån i en liten by, eh, område som heter Stjärnsund. Och han har egen studio och sånt. Han har gjort, ut en ny platta. Och jag lyckades spela upp hans musik från Spotify och spela in dem också. Alltså spela upp och spela in. Så att jag fick några låtar med Fredrik Svan. Han har alltså helt underbara låtar vet du, den killen. Han har till och med gjort Du gamla du fria också. En, en fin version av nationalsången faktiskt. Jaha. Ja, och han verkar ja. sjunga på svenska också mest faktiskt. Han, eh, Fredrik Svan kan du söka på Spotify vet du. Fredrik ja. Svan. Jo, ja, okej okay då. Fredrik Svan med H då eller? Mm, ja, just det. Och han har gjort också Du gamla du fria också. Men det har jag inte spelat in. Men till och med den finns. Den är bara 1.53. Men den är en jättefin version av nationalsången faktiskt har han gjort. Du som är förresten, jag bara såg över. Jag brukar inte vara så road av sånt. Det finns, någon, det finns en radiostation i Stockholm som heter Radio Bandit. De spelar sån här hårdrock och liknande. Ja, lite skra ganska skram skramlig. Ja. Men de spelar någon låt här som det vore ju bra för, där, för alla Kollen 12-dyrkar. Må kanonerna sjunga. Med Sabaton? Känner du till den? Vad är det med Sabaton? Ja, det kanske de heter. Ja. Det, det var med någon sån där... Ett, det var första gången jag hört på en kommersiell station att de spelade. Liksom, det var sån här riktig typ. Ja. Det lät som Rammstein eller någonting liknande ja, på svenska. Men eh, annars, om, men jag tycker i alla fall Spotify, det var en besvikelse. Det tycker jag inte alls var så bra som de har utlovat. Ja, men eh, när du söker på folkmusik, vad får du upp för grupper då? det, är det, som är så, dåligt. Va? Alltså jag, om du vill slå, vill slå in till exempel, jag, jag ringde ju upp dig förra veckan när jag var på Slagsta Gilles spelmansstämma om du kommer ihåg det. <clears throat> Ja. Ja, inte, du hittar ju inte Slagsta Gilles spelmanslag, du hittar, hittar inte Värmdö eh, dragspeciell eller någonting. Du hittar bara de riktigt stora grupperna och ABBA och sånt här. Va? Du hittar inga sådana här mindre grupper. Så det måste du... Det får du helt enkelt leta efter på någon annan sån här närradiostation som kan spela det. Jag har inte kopplat in min hörlur här så du kan inte höra musiken som spelas upp eh, genom telefonluren så att eh, det är inte inkopplat just nu den där lilla så att det blir medhörning alltså. Men jag har, det står här en timme och tre minuter folkmusik och det är alltså uppspelat, inspelat från Spotify. 后 Du kan väl veterinären... Eh... Det var, det var så här, eh, jag har också, det finns jättefina radioprogram på internet faktiskt som kör, eh, från Radio Falköping till exempel, de har program som med dansbandsmusik och sen har de också en dansbandsklubb i Falköping som kör, eh, eller vad säger jag nu, eh, dragspel menar jag. Eh, det finns, ja, ja, det är dragspelsklubben i Falköping har program och det är alltså adressen då fnf.nu, fn, Fredrik Niklas Fredrik.nu, det är Falköpings närradio va. Och de har dansbandsmusik och en gång i veckan med repriser också har de dragspelsklubben som kör en, en sändning på om det är en, timme och liknande va. Dragspelsmusik alltså. Ja, ja men det är det, det, är det jag säger. Där kan du hitta sånt där. Och så på de här tre stationerna här i eh, i Stockholm, då, Haninge, Viking och Lidingö. Och så finns det ju någonting som heter Dansbandskanalen. Den finns ju, den finns ju på TuneIn Radio. Ja, just det. Där spelar ju dansband dygnet runt så att säga. Va? du, det, finns ju det finns ju massor av sådana stationer nu när man har det här Tunein. Och därför tycker jag att det är ju någonting som jag tycker är toppen. Där kan du lyssna på i stort sett varenda station. Ja. Och är man lovad av sånt då, så till exempel Radio Heimat i Tyskland <laughs> eller U1 Tirol som spelar just sån här glad tyrolermusik och sånt. Det finns ju ett utbud om man vill. Gammal tysk slagermusik finns det dock som körs från 60-talet. Sån här tysk slager alltså. Du, du vet. Eh, si, Vilken Sim, ja. då? Sim Malmqvist gjorde ju låtar på tyska till exempel. Ja, alla, våra, alla våra stora. Ja. Det var roligt i alla fall att du spelade Alice Babs. Ja. Hon eh, avled ju här nu. Ja, jag har, några, jag har några låtar med henne sådär. Ja. Jag har några låtar. Det, det körde de idag till exempel på Radio Lidingö, Radio Viking flera timmar vet ja. med all stadsmusik och sånt. Så det tycker jag är ett trevligt initiativ med folk som vill och kan engagera sig. så att jag har, jag har ett, ett program som heter rarmaradio.com alltså rarmaradio.com heter programmet alltså. Det, man kan gå in på den adressen. Men, men, där finns alltså, det finns alltså, man kan skapa ett, ett schema och med eh, timer. Man kan alltså välja da, da, dag och datum och klockslag och sen när man kollar upp eh, olika radiostationer och sånt som hörs på internet, eh, vilket programschema de har, då kan man se alltså till exempel på onsdag 15 till 16 så kör de ett, ett, ett bra program. Då ställer man in alltså, då, då spelas det in eh, ut, att de med, med timer att, och sen stängs det av också alltså inspelningen. Ja, du verkar väl mycket, mycket duktig på allt sånt där med datorer. Jag är så tom i huvudet så det är synd om mig. Men jag behöver nog, det skulle vara synd att inte du bor granne med mig. Kunde jag fråga dig lite saker? Så, så att, eh, så att eh, det sköter sig. Så att rätt vad det är så kommer det upp ett program som börjar, börjar köra inspelning utav sig själv så att säga. Liksom, eh, förstår du vad jag menar? Ja. <laughs> Det är skönt, men programmet kan vara avstängt och ändå så startar det upp och spelar in och så stängs det av automatiskt som, man, som jag har ställt in alltså. Dagen. lä, lägger, det, lä, ligger det på något är det på din dator du använder? Om du, om, om du söker på internet på, på Rarma radio alltså. Rarma ja. heter det. Rarma radio. Det finns på, man kan få det på svenska också. Man ställer in vilket språk. Så att det står på svenska. Rarma radio. I, i, inga, ja. inga www eller något sånt. Bara Rarma radio då? Ja, det är adressen där. Originalet finns ju på rarmaradio.com va. Men det går att ladda ja. ner från olika andra adresser. Men man, man söker då på rarmaradio. Och det är, okay. det är punkt .com, det är punkt .com också. Ja, ja, okej. Okay. Eh, och sen kan det du... Rarma med, med Rudolf alltså? Ja, Rarmaradio alltså. Du kan, du kan välja med att spela in um, de, dela upp låtarna så att säga så att du får låtarna separata eller spela in hela programmet som en enda ljudfil. Om programmet är en timme så får du en ljudfil på en timme. Eller spela, upp så att, spela in så att du delar upp alla låtarna. Ja, Separat. Nej, men jag ska se vad Ja, hur som helst, jag ska inte uppta hela tiden än. Hoppas att det ringer in någon annan. Ja, så att du har eh, regnväder där borta ja. Ja, här är det ett jävla surväder. Ja, du håller koll på sådana här spelmansstämmer va? Ja, jag går på alla spelmansstämmer som jag är. Men du jag kan... skulle ju faktiskt vilja åka... Du har den där värmlänningen som ringer in. Det finns ju... De har ju århundradets dragspelstämma brukar de ju ha varje gång. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Ja. Det finns en plats i Värmland i alla fall. <laughs> Som är, där, de har, eh, ja. där de har en stor dragspelstämma. Förra året skulle, hade de, skulle de ha 1500 dragspelare där på scen. Oj, oj. Ja. Så det är rätt häftigt. Ja. Jo. Nu kan jag säga, jag kan säga när jag ändå är i radion här nu att eh, jag tycker det är roligt också med militärmusik och nu den, eh, det är många som klagar och säger för han spelar ju aldrig någon marschmusik. Han tror att det är Hitler. <laughs> Men nu på Berwaldhallen så den 6 april och den 16 mars och den 11 mars då ska det vara eh, eh, arméns musikkår och eh, lite annat som ska spela där. Ja, jag har en kassett som Georg har kopierat för mig. Det är egentligen en CD-skiva som SD har och det finns en liten snutt där som, som SD har som intro va. Och där ligger ju till exempel Carolos Rex och de här, de här olika ja. sakerna alltså. Jag har också eh, vinylskivor faktiskt med gamla tyska marscher och från Östtyskland. Men det är, alltså, det är alltså efter 1945 så det är, det, är, det är inte den tiden utan det är militär... Ja, men kan du lyssna på Youtube. Det är militär... LP-skivor alltså med militärmusik från Västtyskland och från ja. Östtyskland på... det där är ju guld värda. Från, eh, om det var på 70-talet nästan va? Var inte det? västtyskt och östtyskt militärmusik, alltså ma marscher. Jo, det fanns ju efter hela den tiden. Östtyskar, ja. den har jag faktiskt på, på en videokassett som de gjorde, det var nog på 80-talet. Mm. Då, då var, det var alltså den bästa musikkåren som fanns, det var det Östtysklands eh, ja, paradmusikkår då, re, re, alltså kan man säga regeringens musikkår då. Det är väldigt vackert med, de har ju fina uniformer på sig va? Ja, de hade svarta uniformer ja. med läderstövlar, så gick de i preussisk paradmarsch. Det var ju i Sverige med Ulf Elving som konferenser så jag har den faktiskt inspelad. Den var ju, suverän, det är den bästa eh, musiken som har varit. Det var ju eh, Ja, det var, det var nog från Globen förresten. Det var när Globen var nytt. Det kanske ja. var på 90-talet. Ja. Någon gång. Nej men som sagt, eh, så det... Men som sagt, ja, nu får jag hoppas att någon annan ringer in och har någonting vettigt att säga. Ja, du ska tack då eh, för den här ja. gången. Ja, tack ska du ha då. Hej. Hej då. Ja, eh, hörs jag nu? Jo, jag, oh, jag hörs ja. Den här mikrofonen är väldigt stark så att jag får försöka dra ner den lite grann så här och prata lite lågt så här. Men... Jag tror eh, vi gör så här att uh, vi kan köra lite folkmusik här och se. Vi ska ta och spela lite folkmusik här. Nej, det vill inte. Nej. Nej. Nej, det vill inte. <laughs> Då tar vi Sigge först. Nej, det vill inte heller. Alice Babs tar vi då. Rest in peace. Fråga mig inte varför mitt hjärta klappar så hårt idag Fråga mig inte varför jag ej kan sakta dess hårda slag Minnen som vaknar Någon man saknar Långt bortom storstadens hetsande blommar de ljuset då?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 Do you still think you have a country? listening to American Dissident Voices. The mass media of news and entertainment have a vast influence on society. Outside of what a person has experienced personally, what he or she has actually seen with his own eyes, learned in school, or heard from a friend or loved one, everything we think we know about the world Everything we think we know about current events, everything we think we know about our political leaders, comes to us carefully selected and filtered by the mass media. The mass media set the fashion trends. They select which four or five stories are worthy of being mentioned during the evening news or put on the front page, and which stories are buried on page D7 or are never mentioned at all. They decide what spin to put on those stories. They decide who the good guys are in any conflict and the bad. They tell the talking head newscasters when to express outrage and disapproval and against whom. They create heroes and superstars in their dramas and comedies, and they put words in their mouths for the public to follow. They decide which bands will get maximum airplay, which lyrics will get stuck in the head of your teenage son or daughter. They set the limits of public debate and decide who is too radical, right or left, to be included. They maintain massive files on all public figures and activists in cooperation with ethnically based private intelligence agencies like the SPLC and the ADL. And they have moles, which they call sources, in law enforcement and secret police agencies too, so that scandals can be manufactured almost at will any time a politician or other official gets out of line, destroying his career almost overnight. No power in our society is greater than that of the media. They have an absolute stranglehold on the political process in our mass democracy. And the media in the United States are almost entirely under the ownership and control of the 2%, of the Jewish minority. The big six media corporations in America are CBS, NBC Universal, News Corporation, owner of Fox News, now 21st Century Fox, Time Warner, Viacom, and the Walt Disney Company, which owns ABC. Of the 12 senior executives of these corporations, if Jews were represented among them at the same percentage they are represented in the American population, one would expect that at most one of them would be Jewish. But such is not the case. Of these 12 senior executives, nine are Jews, a representation of 75%. In calculating the 75% figure, I'm not even counting Rupert Murdoch owner of News Corporation, now 21st Century Fox, and Fox News, as Jewish, despite his appearance, despite the fact that his grandmother was undoubtedly Jewish, and despite the fact that he fanatically supports Zionism and other Jewish causes. The executive chairman of both CBS and Viacom is Sumner Redstone, a Jew whose MTV channel is one of the worst offenders in degrading our young people with filth and promotion of racial mixing. The CEO of CBS is Leslie Moonves, also Jewish. In fact, he's the great nephew of David Ben Gurion, the first prime minister of Israel. The chairman and CEO of Comcast, which owns NBC Universal, is Brian L. Roberts, a Jew who has even participated in the international Jewish athletic events, the Maccabiah Games in Israel. Philippe Dauman, a Jew, is the president and CEO of Viacom and also sits on the board of a New York Jewish health system and is a United Jewish Appeal honoree. Robert Iger, the chairman and chief executive officer of Disney ABC, is a Jew who also was named Ambassador for Humanity by Steven Spielberg's USC Shoah Foundation. Disney's senior vice president is attorney Alan Braverman, also a Jew. And that's just the beginning. Look at the presidents of other media companies. Ja, vi får ta och uh, avsluta här faktiskt. Och uh, vi tackar Kent då från Stockholm som ringde in Tyvärr så fick vi ingen kontakt med Daniel Carlsen från Danmark. Vi får försöka senare. Och eh, eh, Kevin Strom har lagt till mig också på eh, Skype. Men eh, jag har gjort så att alla kan ringa Dala-Gunnar. Vi hoppas kunna återkomma med ett samtal från Danmark med Daniel Carlsen. Och eh, ha kontakt också med Kevin Strom på Skype. Och även få kontakt med eh, Paul From i Kanada. Vi kommer strax nu att lämna över till Stockholm Enskede Studio Frekventa och Georg Lindberg som sänder mellan 18 till 18.30. Gunnar på 60 minuter återkommer nästa lördag 17 till 18.00. Besök oss på internet gallerhornet.tk eller fyra kanaler med siffran 4. Fyra kanaler.tk. Lite folkmusik på slutet. Hej då! Hej från Dalarna! Ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Georg Lindberg tar strax över.